Часом рухались, але жодних сигналів він не подавав. Лише тихенько барабанив пальцями по коліну. Тремейн раптом збагнув, що цей рух пальців означав єдиний вияв найбільшого збудження, на яке був здатен Карпентер. Минуло 10 секунд. І ще п'ять. І ще п'ять. Кемейн відчув, що навіть тут, у промерзлій кабіні, його чоло вкривається потом. Бажання повернути літак ліворуч, щоб уникнути катастрофічного смертельного зіткнення, ставало майже нестерпним. Він відчув, як у ньому наростає страх. Страх, що межував із божевільною панікою. Страх, якого доти він ніколи не відчував і навіть не думав, що колись відчує. І цієї миті Тремейн помітив, що Карпентерові пальці раптово перестали барабанити. Карпентер побачив її. Вона була більше здогадна, ніж реальна. Командир її скоріше вирахував, ніж розгледів, та все одно він її знайшов. Попереду, трохи праворуч від їхнього курсу поступово, майже непомітно для ока, почав вимальовуватись обрис того, на що він чекав, а потім він уже не вимальовувався, він просто був масивний, вагомий, гірський схил, який круто здіймався вгору і зникав у сірій пітьмі. Карпентер утягнув голову і, вже не засовуючи шибки, увімкнув мікрофон. Сержанте Джонсоне. Слова злітали з його вуст костубато і машинально. Не тому, що командир зазнав якогось нервового струсу, а просто через те, що все його обличчя разом з губами так змерзло, що порушилася артикуляція. Я, сер, голос у мікрофоні був металічний, безликий, але навіть ця знівельованість не могла приховати граничної напруги. Гадаю, звертання лейтенанта Джонсона пасуватиме вам куди більше, сказав Карпентер. Що, сер? Відпочиньте. Я впіймав її. Можете йти спати. Він вимкнув мікрофон швидко глянув у бічний ілюмінатор, трохи підвівся у кріслі і натиснув кнопку над головою. У фюзеляжі над люком спалахнуло червоне світло. Сержант кулеметник взявся за ручку люка. Хвилина, панове. Він смикнув люка, відчинив його навстіж, прикріпив до бортової стінки і до літака увірвалася невеличка завірюха. Коли спалахне зелене світло, він не доказав фрази почасти тому, що все і так було ясно, а почасти тому, що перекричати ревіння двигунів було майже неможливо. Отож, конкретний зміст слів не мав особливого значення. Ніхто з парашутистів теж не промовив ані слова з тієї самої причини. Але німі погляди, яким вони обмінялися, краще за слова виказували думку, що сиділа у кожного в голові. Якщо так незатишно в літаку, то яке ж пекло поза ним? На сержантів знак вони на чолі із Геродом вишикувались один за одним перед люком. Герод мав вигляд християнського мученика перед зустрічю на арені із своїм першим і останнім левом. Ланкастер, немов величезний чорний доісторичний птеродактиль, ревів, пробиваючись крізь віхолу над крутим схилом Вайсшпіцця. Її кам'яна стіна, де не де вкрита латками снігу, здавалося, була зовсім близько. Як подумав Тремейн, неприпустимо близько. Ще раз глянувши в незачинений ілюмінатор біля Карпентера, він ладен був заприсягнути, що кінчик крила.